Ini salah satu kemunduran Islam Jauh dari agamanya Salah satu sebab orang jauh, orang Islam jauh dari agamanya Karena meninggalkan ilmu agamanya Qadiman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda "Idza tabaya'tum bil 'inati wa aqadtum 'aznab al-baqar wa raditum bil zari wa taraktum al-jihad" سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم الحديث صحيح كان الإمام أحمد الإمام أبو داود بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة أقبل apabila kamu melaksanakan jual beli secara ainah inah salah satu sistem jual beli riba kalau sekarang ini ada sistem jual beli riba bank contohnya Wa aznab al الْبَقَرِ dan kamu pegang buntut-buntut sapi maksudnya terbenam kamu dengan urusan dunia melupakan urusan agama kamu waraditum bizar'i dan kamu rebok dengan tanaman-tanaman kamu kalau sekarang perusahaan-perusahaan kamu mobil-mobil kamu tempat-tempat perdagangan kamu kantor-kantor kamu dan kamu lupakan agama kamu Watarak taraktumul jihad dan kamu tinggalkan jihad jihad dalam arti yang am Salah satu bentuk jihad ialah menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Zalim seseorang tatkala dia menyatakan bahwa penuntut-penuntut ilmu itu bukan berjihad. Tidak pernah terkeluar dari ulama kita bahwa penuntut ilmu itu bukan jihad. Tapi ijma mereka mengatakan bahwa penuntut ilmu itu salah satu cabang jihad. Wa jihad, yakni kamu terbenam dalam masalah dunia melupakan urusan agama kamu seperti keadaan kita kaum muslimin sekarang ini urusan agama belakang setelah selesai urusan dunia baru agama tidak ada orang berkata saya sibuk nih mau belajar ngaji tidak ada sibuk kantor kalau diajak ayo ngaji sibuk nih kantor sibuk nih jadi urusan din tidak depan kerana itu orang Islam di belakang, dia belakangkan, dia akan terbelakang. Al-jaza'u min jinsil amal. Siapa yang membelakangkan agama Allah, mengesampingkan urusan agama Allah, dia akan terkebelakang. Oleh kerana itu lanjutan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaikum bundana Allah akan memberikan kehinaan kepada kamu dengan sebab kaum lain yang menguasai kamu, menginjak-injak kamu, menjajah kamu, pikiran kamu, waktu kamu, harta kamu, negeri kamu. Allahu Akbar. Salatallahu alaikum zullan. Zullan ya akhi. Kehinaan. Tidak punya izzah. Tidak punya kehormatan. Tidak punya kewibawaan. La ilaha illallah. Wallahu musta'an. Mungkin keadaan kita sekarang ini la yanzi'uhu kata Nabi Allah tidak akan cabut zullan itu hatta terji'u ila dinikum sampai kamu kembali kepada din kamu hatta terji'u ila dinikum sampai kamu kembali kepada agama kamu jadi salah satu memperbaiki keadaan kita kaum muslimin rujuk ila din kita dengan dasar Alkitab wa Sunnah menurut tariqah salafun salih bagaimana cara rujuk kepada din kita tentu harus dengan ilmu tanpa ilmu apa mungkin kita bisa rujuk kepada Alkitab wa Sunnah bisa memperbaiki keadaan kita sekarang ini ini hadis patut jadi iktibar dan dihafalkan oleh setiap muslim disebarkan di kalangan saudara-saudara kita sebagai inzir, tahzir, peringatan terhadap kita yang salat keras kali. Kita semua telah redok dengan dunia, pasrah dengan dunia, terbenam dalam kehidupan dunia, dilupakan oleh kehidupan dunia, ditipu oleh kehidupan dunia, melupakan akhirat. Sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in Mereka yang jisimnya berjalan di muka bumi Hati-hati mereka terpaut dengan akhirat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dunia di kedua tangannya tetapi mereka tidak tertipu dengan urusan dunia. siapa yang berani membohongi sejarah siapa yang berani mengatakan bahawa para sahabat tidak menguasai dunia siapa yang berani mengatakan bahawa para sahabat tidak membuka kota-kota dan negeri-negeri besar berapa banyak negeri-negeri mati dihidupkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ambil misal Andalus Ambil misalnya Sicili, Sicili ya. Terus uh, daerah Rusia dan sampai ke dataran Eropa, bahkan sampai ke dataran Tiongkok. Dunia ada di kedua tangan. Tetapi mereka tidak tertipu dalam kehidupan dunia. Mereka mementingkan agama, din, din. Walaupun tidak semua mereka ahli din, ulama, tidak. Tapi mereka taat dan agama terdepan. Mereka mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib jadi syiar khususnya para pemuda hafalkan hadis ini kun fid dunya ka'annaka qaribun aw abir sabil jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang mengadakan perjalanan demikian Rasulullah mengajarkan kepada pemuda-pemuda kita dahulu pemuda-pemuda kaum muslimin dahulu dipegang pundaknya Ibnu Umar yang waktu itu umurnya masih belasan tahun قم في الدنيا كأنك ضريب أو عابر السبيل seorang pemuda diajari akidah seperti dia rendah ke dunia tidak berarti bahwa dia tidak memiliki dunia tidak siapa yang membelakangi dan tidak mengejar dunia dia akan memiliki dunia siapa yang mengejar dunia selamanya dia tidak akan menangkap dunia itu dan dunia akan lari terus umurnya tidak akan sampai untuk mengejar mendapati dunia. Ini kenyataan wakil yang sehari-hari kita saksikan. Berapa banyak kaum muslimin tertipu dengan kehidupan dunia. Hanya untuk seperak, dua perak, seratus, dua ratus, ribu, dua ribu. Dia tinggalkan sholat. Dia tinggalkan ibadah kepada Allah. Berapa banyak pada hari Jumat, tatkala azan berkumandang. Sebagian kaum muslimin masih membuka dagangannya. Bahkan kalau ada yang pergi Jumat, pembantunya disuruh buka dagangannya. Seolah-olah dia tidak mau tutup hatta satu detik sekalipun juga. Contoh rumah makan rumah makan. Bila Allah katakan, tinggalkan jual beli. Tutup perdagangan. Tapi kaum muslimin membuka. Ini berarti kaum muslimin tidak ta'zim kepada agamanya. دنيا ليم قدم سورة صبر آية نوم الله عز وجل مربر من ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد أوران أوران ينظر جبريل ويرى الذين أوتوا العلم أوران أوران ينظر جبريل يعني الممليك علم مليحة ممتهوي الذي أنزل إليك من ربك هو الحق bahwa yang diturunkan kepadamu yakni Alkitab Al-Quran min Rabbik dari Rabbmu wal haq dia itu adalah kebenaran Allah hadapkan lagi dan jadikan ahli ilmu sebagai hujjah untuk menentang orang-orang yang menolak kebenaran wahyu Allah orang-orang yang berilmu mengetahui melihat bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwal haq kebenaran jadi yang dapat mengetahui kebenaran Alkitab ahlul ilm ahlul ilm thumma ahlul ilm ayat ini pun menjelaskan keutamaan yang sangat besar dan sangat tinggi bagi ahli ilm mereka dapat melihat Alkitab mengetahui kebenaran wahyu Allah Azza wajalla Dari dalil yang kedua. Dalil yang ketujuh. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman Yu'til hikma man yasha' ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا Surat Al-Baqarah ayat 269 Yuktil hikmat Ya Allah berikan hikmah Hikmah Kalau saya kumpulkan ikhtisar Buat kesimpulan dari seluruh pendapat ahli tafsir Hikmah di sini ialah pemahaman terhadap agama Allah Ada dua Yang pertama nubuah risalah Kenabian dan kerasulan Ini telah berakhir zaman diutusnya Rasulullah SAW Yang kedua Pewaris para Nabi dan Rasul Yang mereka Yang diberikan pemahaman terhadap agama Allah Baca Tafsir Al-Imam Ibn Kathir Al-Imam Ibn Jari. kita simpulkan seluruh pendapat ahli tafsir Al-hikmah di sini pemahaman terhadap agama Allah. Pemahaman terhadap Al-Kitab dan Sunnah. Dan di sini kita mengetahui juga bahwa ilmu yang dikenaki dalam Al-Kitab dan Sunnah ilmu syar'iyah ilmu di bahwa ulama itu ialah ulama yang sebenar-benar ulama ialah yang alim tentang agama Allah. Yuktil hikmata man yasha'. Allah berikan ilmu hikmah kepada siapa yang dia kehendaki <clears throat> ada usaha dan ada qadar Allah Azza wa Jal kita lihat berapa banyak orang menuntut ilmu dari sekolah yang kecil rendah sampai sekolah yang tinggi sampai ke luar negeri tetapi tidak jadi ulama paling-paling jadi pegawai padahal lapoknya sejajar tapi ada sebagian yang tidak melalui jalur sekolah dia tak belajar dari syekh dari dokter itu jadi akhirnya yuktil hikmat dan liya ada lagi yang belajar dengan guru-guru besar tetapi bodoh Allah tidak kehendaki menjadi ahli ilmu tetap dia tidak sebagai ahli ilmu dan itu kenyataan memang ada Berapa banyak anak-anak ulama tidak jadi ulama? Padahal sehari-hari bersama bapaknya yang ulama. Allah tidak takdirkan dia untuk jadi ahli ilmu. Jadi menentukan seorang itu ahli ilmu bukan ahli ilmu bukan dengan ijazah. Bukan dengan lakop-lakop. Julukan-julukan. Tetapi ilmu yang ada di sudurihim di dada-dada mereka. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا Dan barang siapa yang diberi hikmah, ilmu, pemahaman tentang agama Allah, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak sekali. Jadi ayat menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. yang terbaik bagi manusia ialah pemberian Allah Azza wa Jalla ilmu kepada kebanyakan manusia melihat rezeki hanya dari jurusan harta tetapi dia lupa rezeki yang namanya ilmu Karena rezeki ada dari harta dari ilmu ini sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين Barang siapa yang Allah kehendaki untuk jadi orang baik Dia fahamkan tentang agama Allah Dan kita menyaksikan Orang yang tidak faham akan agama Allah Dia akan bisa jadi baik Untuk jadi baik seorang harus faham mengerti agama Allah Apa yang Allah wajibkan baginya وما يذكر إلا أولو الألباب dan tidak ada yang mengingat demikian kecuali orang-orang ulul albab ini dalil yang ke-6 dalil yang ke-7 firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Taha Allah perintahkan Nabi yang mulia untuk mengucapkan wa qur rabbi zidni ilman rabbi zidni ilman rabbi zidni ilman Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk berdoa kepada Allah Rabbi zidni ilman Allah tidak akan perintahkan Nabi kecuali yang terbaik bagi Meminta ziyadah ilmu. Ini menunjukkan lagi keutamaan ilmu yang sangat besar sekali. <coughs> ayat surat Toha ayat 112, 114, tutaya. Allah Azza wa Jalla tidak perintahkan Rasul yang mulia Rabbi zidni malan tambahkan hartaku. Tapi zidni ilman. Karena ilmu yang terbaik bagi manusia. Ini tidak menafikan harta tidak. Kita sedang berbicara tentang ilmu di sini khusus. Sekarang kita perlu bertanya Berapa banyak kita mengucapkan Rabbi zidni ilman? Berapa banyak kaum muslimin sehari mengucapkan Rabbi zidni ilman? Berdoa Rabbi zidni ilman? Adakah di antara kaum muslimin yang berdoa Rabbi zidni ilman Rabbi zidni ilman Rabbi zidni ilman Minta ziyadah ziyadah ilmu Pemahaman tentang agama Allah Untuk kehidupan yang hakiki nanti Bahkan kehidupan di dunia wal akhirah bil ilmu Kalau kerana itu banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan doa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tentang ini Berdoa tentang berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat berdoa kepada Allah untuk ditambahkan ilmu supaya tidak lupa dan lain sebagainya dalil yang kedelapan. 8 firman Allah SWT dalam surat Fatir innama yaqshallaha min ajadidul ulama hanya saja yang tunduk kepada Allah balasan orang-orang yang tunduk khusyuk adalah jannah ذلك لمن خشي ربه Allah telah sediakan jannah bagi orang-orang yang tunduk hanya saja yang tunduk yang betul-betul tunduk kepada Allah adalah ulama ayat ini menjelaskan tentang keutamaan para ulama kelebihan mereka kemuliaan mereka kemuliaan ilmu tinggi Itulah beberapa dalil tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Masih banyak lagi dalam ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Sekarang saya akan berbicara pada bagian yang kedua. Siapa itu ulama? dan ilmu apa yang dimaksud dalam Alkitab wa Sunnah yang tadi kita baca seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala Allah lahu tariqan ila jannah barang siapa menuju satu jalan untuk mencari ilmu niscaya Allah akan mudahkan jalan baginya ke jannah ilmu apa yang dimaksud dalam hadis tersebut dan dalam ayat-ayat Al-Quran yang tadi kita baca dan hadis-hadis yang saya bawakan kita melihat bahwa ilmu yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Kitab wa Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu di ilmu agama Allah dan ulama ialah orang yang alim tentang apa yang Allah turunkan kepada al-anbiya wal mursalin al-Qayyim, الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى سوقت منافسر الآية فاسألوا أعلى الذكر إن كنتم لا تعلمون سورة النحل سورة الأنبياء tanyalah kepada ahli ilmu ahli zikr jika kamu tidak tahu ayat ini menerangkan keutamaan ahli ilmu yang sangat tinggi diperintah kita untuk rujuk kepada perkataan mereka melihat kepada perbuatan mereka dan dia memang diperintah kita untuk taat kepada mereka selama mereka membawakan ayat-ayat Al-Quran dari Allah dan Rasul Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum ulil amri yani al ulama wal umara al ulama wal umara selama ini kita mendengar ulil ulil amri hanya ulil amri hanya yani uh, umara tetapi ulil amri menurut pembahasan para ulama kita kalau kita buka lembaran-lembaran kitab tafsir dalam menafsirkan surat An-Nisa tersebut, al ulama ahlul ilmu wal umma mengikuti mereka. Lihat berapa banyak kaum muslimin meninggalkan ulama. Yang saya maksud benar-benar ulama. Kita lanjutkan perkataan Ibnu Ibnu Qayyim أهل الذكر أي أهل العلم بما أنزل على الأنبياء أهل الذكر ستو أهل العلم بما أنزل على الأنبياء Orang-orang yang alim terhadap apa yang diturunkan kepada para al-anbiya, para nabi, mengetahui ilmunya para nabi dan rasul yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama. Jadi orang yang alim tentang tariqah, jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Yang dipimpin oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui Alkitab was Sunnah dakwah para nabi dan rasul. Mereka berdakwah dengan cara dakwah para nabi dan rasul. Mereka menyebarkan agama Allah dengan cara yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Nah ini ulama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Tirmizi, uh, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain Imam Abu Hanif. Inna ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris nabi. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهاما dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar atau dirham tidak mewarisi uang emas potongan-potongan emas dan perak innama warrathul ilm hanya saja tidak lain pakai huruf innama disebut hasr itu yang tersebut yang tidak disebut tidak termasuk innama wahraful al oleh kerana itu para nabi bersabda dalam salah satu hadis yang masyhur nahnu kami para nabi lam nuar kami para nabi tidak mewarisi tidak mewarisi harta hartanya untuk sedekah itu para nabi kerana yang mereka warisi adalah ilmu innama wahraful al hanya saja tidak lain melainkan mereka mewarisi ilmu faman akhadahu akhadha bihamdin wafirah Barang siapa yang mengambilnya dia telah mengambil bagian yang sangat mewah dan sangat besar sekali. Tidak ada kemewahan yang lebih mewah dari seorang yang mewarisi ilmu para nabi dan rasul. Tidak ada ahli waris lagi yang lebih tinggi selain ahli waris para nabi dan rasul. Makhluk yang mulia adalah para nabi dan rasul. Setelah mereka habis yang diakhiri dengan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka yang menggantikan kedudukannya adalah para ulama menggantikan jabatan yang menyampaikan risalah adalah para ulama jadi hadis ini menjelaskan bahwa manusia yang paling dekat kepada para nabi dan rasul al ulama hadis ini juga menjelaskan memberikan petunjuk dan perintah kepada umat untuk ta'zim kepada mereka memuliakan mereka membesarkan mereka dan mendekat kepada mereka dan hadis ini juga menunjukkan kendaknya ulama menumpuk menjadikan berjalan sebagaimana yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Suluknya suluk al-anbiya wal mursalin tidak mencari uang dengan ilmunya tersebut, tidak mencari dinar wal dirham. Tidak memperkaya diri dengan ilmunya tersebut. Tidak menjual agama. Dia tempuh jalan apa yang ditempuh, yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul. Dia mengajarkan sebagaimana yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul.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 Orang-orang munafikun dahulu hadir di majlis Rasulullah, hadir di halqah Rasulullah, hadir di masjid Rasulullah mendengarkan wahyu Allah yang keluar dari mulut beliau yang mulia, mendengarkan sabda-sabda beliau perintah dan larangan beliau mendengarkan. Oleh karena itu Allah katakan, "Wa minkum may yastami'u ilaik." Dan di antara mereka domirohum kembali kepada ayat al-munafiqun. May yastami'u ilaik. Ada yang mendengar kepadamu, duduk di majlismu, mendengar khutbahmu, ceramahmu, kajian, Engkau menyampaikan risalah Allah, dia dengar. <laughs> idza kharaju min 'indika sehingga jadi tatkala mereka telah keluar dari sisimu bubar majlis selesai keluar qalu lil ladzina utul 'ilm mereka bertanya berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu siapa orang-orang yang diberi ilmu di sini kita la kita belum hadir waktu turunnya ayat ini siapa di sini man as الصحابة as رضوان الله عليهم أجمعين Allah terangkan sahabat utul ilma. Orang-orang munafikun berkata kepada para sahabat yang Allah katakan utul ilm yang diberikan ilmu, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Mada qala alifan? Apa yang dia ucapkan tadi? Perkataan ini menunjukkan bisa berarti pura-pura bodoh, mengejek, istihla. Apa sih yang diucapkan tadi? Seperti itu dengan nada istihda mengejek kedua tidak paham karena maksud mereka yang rusak hanya nguping-nguping saja mendengar-dengarkan untuk mencari keributan mencari bahaya dengan hati yang panas mendengarkan majlis Rasulullah mana kala alifan yang saya mau tunjukkan di sini lapas firman Allah utul alim